Kapal di naman ang mukha mong magpunta pa rito. Walang iya ka! Ha? Sige, saktan niyo pa po ako. Tatanggapin ko. Pero sana, hayaan niyo akong makalapit sa burol ni Mama. Gusto kong makita siya. Wala kang karapatang makita siya. At tawagin siyang Mama dahil hindi ka niya anak! Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. Ang nakaraan Labis ang pag-aalala ni Wendell dahil hawak ni Bigman ang kanyang girlfriend. Ito ang ginamit para hindi sumira si Wendell sa pangako nababayaran ang kanyang pagkakautang. Ipinaalam naman ni Edgardo sa asawang si Grace ang tungkol sa atraso ng anak. Dahil doon pinilit ni Grace ang anak na paaminin sa problema nito. Umamin si Wendell at ang nais ni Grace ay tulungan ng anak. Subalit tumutol si Edgardo. Nagtaka si Grace kung bakit kayang tiisin ni Edgardo ang nag-iisang anak Napilitan si Edgardo na ipagtapat ang isang lihim na matagal na niyang itinatago sa asawa. Ayon sa kanya, hindi nila tunay na anak si Wendell. Lingid sa mag-asawa ay narinig ni Wendell ang kanilang pag-uusap. Masamang masama ang loob ng binata. Ipinaalam niya ang kanyang natuklasan sa kaibigan maging ang pinaplano niyang gawin. Charo, dahil sa sama ng loob, na nararamdaman ko, hindi muna ako umuwi sa bahay. Ayaw kong makita ang kahit sino sa kanila. Doon ko naintindihan kung bakit mabigat ang loob sa akin ni Papa. Sinabi mo na kay Grace? Oo, Lorena. Napilitan ako sabihin sa pinsan mong buong katotohanan. Eh, pero... Naipit na ako ng sitwasyon. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko para ipaliwanag kay Grace kung bakit ganun ako kay Wendell. Kaya sinabi mo na lang ang totoo. Oo. Akong sumira sa aking sinumpaang pangako, Lorena. Eh, alam na ba ni Wendell? Ayun ang isa pang bagay na pinag-aalala ko ngayon. Dahil narinig daw ni Wendell ang usapan namin ni Grace. Hindi yun madaling matatanggap ni Wendell. Bahala siya. Si Grace, galit ba siya sa'yo? Oo. Masama ang loob niya. Dahil niloko raw natin siya. Pero pilit kong ipinaliwanag sa kanya ang rason ko. Pero, tsak na napakasakit na rin kay Grace ang nalaman niya. Eh, dahil napakatagal na panahon natin siyang pinaniwala na anak niyo si Wendell. Tama ka, Lorena. Pero alam ko, may iintindihan din niya ako. Ginawa ko lang naman yon dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ba't nagpunta ka pa rito, Lorena? Ah, para humingi ng tawad, pinsan. Dahil pumayag ako na lokohin ka ni Edgardo. Ang sasama niyo. Pinagkaisahan niyo ko. Pinsan pa naman kita pero pumayag kang lokohin ako. Dahil walang masamang intensyon si Edgardo, iniisip lang niya ang kapakanan mo. Kahit ano pang dahilan, Lorena. Niloko pa rin niya ako. Pinagmukha niya akong tanga. Eh, hindi mo ba siya mapapatawad? Ewan ko. Masakit isipin na nilinlang ako ng asawa ko. Asawa ko na aking pinagkakatiwalaan. Ilang araw akong hindi umuwi. Hindi rin nila ako makontak. Galit ang tangi kong nararamdaman. Alam kong naging sagana ang buhay ko sa piling nila pero masakit malaman ang katotohanan. Walang alam si mama sa tunay kong pagkatao, kundi si papa lang pala ang nakakaalam nun at ang pinsan niya. Kaya na sentro ang galit ko kay papa. Lalo na kapag naiisip ko ang mga masasakit niyang sinabi sa akin at ipinamumukha na wala akong kwenta. Kasama niya, Carlos. Manluloko siya. Kaya naman pala ganun ang trato niya sa akin eh. Kung bakit halos di ko maramdaman ang totoo niyang pagmamalasakit at pagmamahal. Dahil ibang tao ako. Hindi ako tunay na anak. Hindi kita masisisi kung magkaroon ka ng hinanakit sa papa mo. Napatagal niya akong niloko. Hindi lang ikaw, kundi kayo na mama mo. Kaya hindi na ako nagtataka. Paano ngayon yan? Gaya ng nasabi ko sa'yo, gusto kong makaganti. Pero Wendell... Akala ko ba kaibigan mo ako? Parang gusto mo akong iwan sa area. Oo, kaya lang magulang mo pa rin sila eh. Hindi kita pipilitin kung gusto mong iwan ako sa ere. Lalo na sa pagkakataong ito na pakiramdam ko. Wala akong kakampi. O sige, sige na. Huwag ka na mag-inarte. Sasamahan na kita sa laban mo para mapatunayan ko sa'yo na kaibigan mo ko. Maawa ka naman sa akin. Nahihirapan na ako. Pakawalan mo na ako! Hintay-hintay ka na lang. Gumagawa na ng paraan ng shota mo. Paano kung, kung magbagong isip ni Wendell? Okay. Wala ka bang tiwala sa kanya? Sigurado ka ba dito sa gagawin natin? Sigurado sigurado, Carlos. Gusto mong pasukin natin ang bahay nyo? Oo, dahil marami tayong makukuha roon. Lalo na dun sa silid ni na Papa. Pag nanakawan natin ang pamilyang nagpalaki sa'yo. Eh di ba sabi ko nga sa'yo, masama ang loob sa ginawa nilang paglihim sa akin. Pinaniwala ako ni Papa sa isang kasinungalingan. Saka kailangan ko ng pera para sa kalayaan ni Ashley di naman nila ako bibigyan, lalo na't di pala ako tunay na anak. Bakit nga naman sila magsasayang ng pera? Eh di, kunin na lang natin ang sapilitan. O ano, ready ka na ba? Isuot na natin itong maskara na pantakip sa mga mukha natin. Oo. Sige, sige na. Ready na ako. O yan. Ano na? Huwag kang mag-alala, Carlos. Kung bahala sa'yo. Tol, ikaw nang kumuha ng mga alas at pera. Una, ihanda mo lang yung bag na paglalagyan natin. At gawin mo na pag-usapan natin, ha? Sakaling magising sila. Alam ko na yan. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa kwarto namin? Hu huwag kang kikilos dyan. Tumahimik ka lang. Pasasabugin ko ang bao na ulo mo. Sige, tol. Limasin mo na yung malilimas mo. At nang makasipat na tayo. Mga walang iya kayo. Hindi niyo makukuha ang mga alas at pera namin. Mga hayop kayo! Titiwan mo ako! Sasamay ka sa akin matanda ka! Ano ba? Ano? Ano nangyayari? Sinong mga yan? Isa ka pa! Huwag kang igilis sa masama! Mas mabuting manahimik na lang kayo para walang masama mangyayari sa inyo! Tol! Bilisan mo dyan! Mga hayop kayo! Ah. Hindi nyo matatangay ang mga gamit namin! Ah. Eh. Patilis ang ulo! Ah. Palabang ka! Pinipilit mo ang ah. saktan ka! Ah. Huwag! Huwag! Huwag! Huwag! Huwag! Huwag! Huwag! sarili akong susi ng bahay, malaya kaming nakapasok ng kaibigan ko hanggang sa silid ni na Papa. Kinuha ang mga mahalagang gamit. Hindi ko inaasahan na may mangyayari kay Mama. Nabigla ako at hindi ko napigilan ang sarili na mapasigaw nang bumagsak siya sa sahig dahil sa atake. wala na si Grace, iniwan niya na tayo. Hindi na siya umabot pa sa ospital dahil sa heart attack. Dahil yun ang matinding takot. Kasalanan to ng walang iyong Wendell na yun, Lorena. Siya ang pumatay sa asawa ko. Ano? Paano naging kasalanan ni Wendell? Siya at ang kabarkada niyang pumasok sa kwarto namin para pagdakawan kami. Sigurado ka, Edgardo? Oo! Dahil napasigaw siya na makita niya yung nabuwal ang kanyang ina. At kahit nakamaskara siya, hindi ako maaari magkamali sa boses niya. Siya si Wendell! Apakawan ang hiya niya! Namatay pa lang mama mo. Carlos, kasalanan ko. Ako ang dahilan kung bakit wala na ngayon si mama. Hindi sana nangyari to kung di na lang natin tinuloy yung plano mo. Eh. bakit siya pa, Carlos? Bakit si mama pa? Siya na nga lang ang tanging kakampi ko at nakakaintindi sa akin. Dahil sa nangyari, Lalo mo nang pinalala ang galit sa'yo ng papa mo. Wala na ako pakialam sa galit niya. Ang di ko lang matanggap ngayon ay ang pagkawala ni Mama. Ang tanging tao nakakaintindi sa akin. Carlos, gusto ko siyang makita. Gusto kong pumunta sa burol ni Mama. Wendell, huwag na. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Mahiya ka! Sige. Saktan niyo pa ako. Tatanggapin ko yun. Pero sana hayaan niyo ako makalapit sa burol ni Mama. Gusto kong makita siya. Wala kang karapatang makita siya at tawagin siyang mama dahil hindi kanya anak! Siya ang mama ko! At mahal ko siya! Walang iya ka. Anong alam mo sa pagmamahal? Hindi mo alam yon dahil wala kang binigay sa amin kundi sakit ng ulo at ang pinakamasakit, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mama mo. Anong klase ng tao? Umalis ka na rito! Alis! Gusto ko pong makalapit sa kabaho ni Mama. Nakikiusap ako. Hindi ka maaaring lumapit sa kanya. Nakikiusap po ako. <laughs> Kahit sandali lang. Gusto ko lang po humingi ng tawad sa kanya. <laughs> Kahit paulit-ulit ka pang humingi ng tawad, at kahit ubusin mo pa ang luha mo, wala na yung saysay. Dahil hindi mo na maibabalik pa ang nangyari. Dahil yun sa kasamaan mo. Napakalaking pagkakamali kung ba't naisipan ko pang gawin ang bagay na yon. Bakit humanap pa ako ng sanggol na ipapalit sa namatay naming anak? Sana hinarap ko na lang ang totoo. Pinagsisisihan kong naging bahagi ka ng buhay namin! Wala na akong pakialam kahit ano pa sabihin nyo! Ang gusto ko lang makita si Mama! Mama! Umalis ka na rito sa amin! Mama! Dahil isa kang malas! Isa kang malaking pagkakamali! mga bagay tayong ginawa na ating pinagsisisihan. Subalit ang lahat ng ito ay hindi na maibabalik pa. Masakit man sa damdamin, wala tayong magagawa kung di ito ay tanggapin. Hindi na nga kaya mapapatawad pa ni Edgardo si Wendell? Paano na ang kinabukasan ng binata? Huwag kaliligtaang sundan ang susunod pang tampok sa ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Maskara. Dito sa Paalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya. Patuloy pong tumatanggap ng inyong mga liham kasaysayan ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM, ipadala sa MMK sa DZMM, care of DZMM, ground floor, Sergeant Esguera Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City.